Tema koju sam ja noćas istino, iskreno rečeno danas, prilično sam vremena odvojio da pripremim, je i malo iškakljiva, jel da, da me ne bi neki pogrešno shvatili, sama po sebi govori, e, možda mi je bilo teže dati joj ime nego pripremiti, ili obrnuto, Allah najbolje zna, iskreno da vam kažem, ne znam šta mi je bilo teže, ali pokušao sam Allaha molijeći, molim ga i sad da mi podari jezrovit govor, da približim ono uh, otprilike šta sam stio ovim naslovom da kažem, iskrenost oni koji ne klanjaju. Pa uz Allahovu pomoć, ovaj, jer sam osjetio veliku potrebu da se govori o ovome, iz više razloga, zbog kojih ovde Eh, kod nas u Bosni prije svega, jel da, a u što sam se lično uvjerio, ovaj, da se ova tema, ova tema polako, polako uvlači među ljude koji su, koji su nosili subhanala ovu vjeru. Pa se danas ta žestina od onih koji su bili na čuvare sunneta danas osjetite kako iz njihovi usta, a zatim ovdje se prvestveno i na njih, njima i obraćam ogromni ljudi neznalica u islamu. Sasvim je jasno, kako i naslo govori da za njihove tvrdnje dokaza ili nema, ili su neosnovali, ili su proizvod greške od nekog učenjaka. Odbrana onih ljudi koji od islama imaju samo ime je postala čini mi se glavna misija kako onih koji pozivaju u to tako i onih koji sami tako stvarno misli rečencama poput ja vam govorim braćo i sestre ono što ja čujem svojim ušima šta ti znaš šta je u njegovom srcu možda se on pokaje ovde misli na ljude koji čine jasne i otvorene kufrove zatim njegovi roditelj on, on je od roditelja muslimana možda je on bolji od onog koji ne klanja on ne zna, nije shvatio, nije razumio on misli da je to ispravno da je tako dobro su samo dijelovi od mora najnovih izjava koje ovi ljudi grčevito brane i jel da nalaze sebi podlogu kod nažalost mnogog broja učenjaka najgora i najopasnija izjava neki od njih je odbrana ljudi koji su u osnovi nevjernici, kršćani židovi, jel da ovo sam braćo i sestre slušao sobstvenim ušima sobstvenim ušima kada dolazi jedan od braće prvi put nama u mesid i kaže kako ga je šej, a ja čisto sumnjam da ga je bilo koji šej ovo me podučavao, kažem bilo koji šej, ne mislim na one, jel da, to se razumijemo. Kaže da, da ne smije da kaže za kršćane za židove da su nevjernici, jel se oni možda pokaju. La havla vela kuvete ila bila. Ja mu kažem, pa brate moj, ama čovječe, čovječe ti svaki dan u suri el fatiha tekviriš jedne i drugi Pa subhanallah, znaš šta govoriš. Ovo je, braćo moja i sestre, vallahi, nije mi cilj ovde da, da me neko ne bi pogrešno shvatio, ali oni koji su zlonamerni, oni će svakako sebi vaditi i ne kvade baš me, briga i ne interesuje me, subhanallah. Nego hoću da kažem, braćo i sestre, pogledajte dokle došla ova bolest Odračanja ljudi od ispravnog poimanja islama, subhanallah. Braćo moja i sestre, ovo je opas, ovo nije igra. Allah mir, ovako sam čuo čovjeka koji je 15 godina u islamu. Ove riječi govori. Ovo nema sumnje da je stvar koja izvodi iz vjeri. Bez i imalo dvomljenja. I ovo je bolest, ovo nije. I ovo sam čuo kad sam bio u Mostaru. Ovo sam čuo i u Mostaru. Ovo je plod. Ništa drugo ja bih rekao nego nečijeg upozoravanja na tekvir kao pojavu koju je se dao naziv Haridžizam. I zbog straha takvog neko, da, ne, da ga neko ne prozove Haridžijom ovi jadnici su očili toliko daleko da za njih više nema nevjernika izuzev dok čovjek sam za sebe ne kaže da je to reći za čovjeka koji ne obavlja namaz da je iskren je ništa drugo znači reći za čovjeka koji ne klanja da je iskren je ništa drugo braća moja i sestre nego objava od šetana a sa druge strane sami procijente ko su onda nosioci ovih ideja koji na bilo koji način izbjegavaju da daju odgovore ili pak daju odgovore tačne ali kada neko od njih bude upitan moj babo ne hranja, šta da radi onda se pribjegava odgovorima koji ostavljaju pitaoca između dva stanja zbunjenost i prihvatanje takvog odgovora koji ništa nije drugo već odgovor sledbenika strasti svjedok sam kada je jedan od takvih podavno biva upitan da li da uzam za čerku poznavno je znatka muslimana koji ne hranja odgovor je izmitopiren i tako vješto izbjegnut, samo da bi se pobjeglo od tekfira tako. Nije mi cilj nikog vređati, vallahi. Vallahi nije mi cilj, ali mislim da je ovaj način Dave upravo napravio eksploziju među običnim masama, a onda samim ta eksplozija prešla među braćom. Ovaj način Dave nije, nije nepoznat kome, nešarijskoj maturidijskoj zajednici. Ibn Đerir je zabilježio sa svojim spojenim senedom o Šafija Abu Matija, a ono da je Hureyra, da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Allah će uzvišeni tabarake wa ta'ala u istinu, kada bude sudnji dan sići da suđi među ljudima na način kako to su njemu doliku, jel da? Svi narodi će klečati. Prvi koji će biti pozvan jeste čovjek koji je naučio Kur'an i čovjek koji je poginuo na Allahovom putu i bogataš. Subhanallah. Potom će Allah te barke tala reći učaču, zdar te nisam podučio onome što sam objavio svome poslaniku, da, moj gospodaru, reći će. Vidi ovo, da, moj gospodaru, oho, pa šta si uradio od onoga što si naučio? Reći će, klanjao sam noću i danje, odgovorit će Allah, lažeš. Slagao si, Meliće, Meleki će mu reći, slagao si, Allah uzvišeni će mu reći, htio si da se kaže da je taj i taj učač i to je rečeno. Subhanallah doći će bogataš, pa će mu Allah te barak i tala reći, za te nisam dao obilje, tako da te nisam ostavio da budeš potreban bilo kome, da gospodar ovaj će reći, pa šta si uradio s onim što sam ti dao, Pita će ga Allah te barak i tala, održavao sam rodbinske veze i davao sadaku, reći će, Allah će mu reći, slagao si lažeš, meleki će mu reći lažeš, Allah će mu reći ne, nego si htio da se kaže kako je ovaj darežljiv i plemenit. Doći će onaj koji je poginuo na Allahovom putu pa će biti upitan zašto si poginuo naređeno mi je da džihad na tvome putu gospodaru pa sam se borio dok nisam poginuo tada će mu Allah reći lažeš i Meleki će mu reći lažeš Allah će mu reći nego si htio da se kaže kako je taj i taj hrabar i to je rečeno la haule vela kuvete ila bila zatim je Allah poslanik salallahu alaihi veselem udario rukom po mom koljenu kaže Ebu Hurere ta trojica su prva Allahova stvorenja kojima će biti pod potpaljena vatra kiamiskom danu. La haule vela kuvete illa billah. Favelu il musallina lezine hum an salatim sahun. Kaže Allah te bareke votala braći i sestre. Favelu il musallin. Teško onima koji kada klanjaju, ne klanjaju kako treba, koji kada klanjaju, favelu il musallin, subhanallah ne klanjaju kako treba, kažu islamski učenjaci. Abdullah ibn Masud, radi Allahom, tefsireći ovaj ajed, komentareći reči, koji molitvu napustiše, u drugom ajetu kazao je da to znači da su odgađali namaz. I to se misli na prvi ovaj ajed i klanjali ga, koji molitvu kako treba ne, ne obavljaju. Klanjali su ga izvan propisanog namazskog vremena. Fa halefe min badihim halfun nasdahu salate, vatta rauše havati, fa saufe jel kaune, ajja. Kaže Allah te bareke utala u prevodu značenja. Fa khalafa min ba'dihim kaže oni njih smijeniše zli narodi, zli potomci koji su namaz napustili. Wattaba shahawati fa sawfa yalqaw nagaya koji su namaz napustili i krenuli za svojim šehevatima i požudama, oni će sigurno zlo proći. I za ovo ovaj Ibn Masud kaže, to su oni koji su odgađali, braćo moja i sestra, namaz i klanjali ga izvan propisanog namazskog vremena. Zlim potomcima, nazvani oni koji odgađaju namaz, Allahu akbar, a kakav je naziv za one koji ga nikako nemaju, la ilaha ilallah. La ilaha ilallah, pa kako že može biti? Onda ovaj koji nikako ne klanja bolji od ovog koga Allah naziva zlim potomkom samo zato po navnim znacima što odgađa namaz. La ilaha ilallah. La ilaha ilallah. Džemat zlih potomaka. A kakav je džemat oni koji nikako ne klanjaju? Allahu akbar. Kakav je džemat, ako je ovo džemat zli potomaka o kome ljudi odgađaju namaz, van njemogovo vremena, to su džemat zli potomaka, kakav je onda džemat oni koji nikako ne klanjaju? Ostajinu bi sabri vo salah, va inneha la kabiretun illa ala haši, ala haši Pomozite sebi čime? Namazom. A to je teško osim kome? pokor, poslušnima. Osim poslušnima. Kojim? Allazina zunnuna annahum mulaku rabbihim ennehum ilaihi rađivum. Koji su uvjereni sa jakinom i sa ihlasom da će stati bred gospodara svoga i da će se njemu vratiti. Vraćamo se na ajed. Pomozite sebi. Čime? Vastajinu bi sabri vasalah. Saburom i namazom. A to je teško, kaže uzvišeni osim poslušnima. Njima je lahko. Onim koji su poslušni, njima je lahko. A teško je kome? Munaficima i onima koji su neposlušni. Alladine yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Kojima koji su uvjereni Pa onaj ko je uvjeren da će stati pred gospodara svoga i da će se njemu vratiti, on će sebi pomoći strpljenjem i molitvom i on je poslušan. U protivnom, on je neposlušan. Ako su ovi bili neiskreni u svojim dijelima, kako će biti iskren, kažemo ova trojica u hadisu koje je došlo e, sa kojima će biti potpaljena dželemska vatra. Neiskreni u svojim namjerama, jel da? Kako će biti iskren? Znači imali su dijela trojica, muđahid, alim i onaj koji dijelio. Ako su neiskreni u svojim dijelima, to je zbog namjera, pa su u džehennemu. Imali dijela, kako će biti iskren onaj koji dijela nema nikako? Subhanallah. Nemojte mi reći da je iskrenost navela da ne klanjaju, da ih je iskrenost navela da ne poste, da se ne bore na Allahom putu, da ne uče, da ne traže znanje, da im ništa ne interesuje osim samo da kažu la ila ila la, morat ću vas ražalostiti. Kad kažeš samo la ila ila la, još nisi musliman. Džaba govoriš la ila ila la, još nisi ušao u islamu. Moraš da kažeš Muhammedur Rasulullah Zato što je šta? La ilaha illallah Praktična primjena La ilaha illallah Sa njim se ulazi u islam Muhammedur Rasulullah Praktična primjena njegova je Muhammedur Rasulullah Ali ako samo u šehadetu kada ulaziš u islam Kažeš samo La ilaha illallah Bez Muhammedur Rasulullah Nisi musliman Nisi musliman Ovo ukazuje na činjenicu, braćo i sestre, koliko je važno Mohamedu Rasulullah i da jedno bez drugoga ne ide, da je praktična primjena La ilaha illallah u stvari Mohamedu Rasulullah. I onaj ko kaže La ilaha illallah, A ne kaže Muhammedu Rasulullah još nije musliman. Kada kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, onda ulazi u islam i Muhammedu Rasulullah će ga razotkriti. Jer je on šta? Praktična primjena la ilaha illallah. Pa ćemo vidjeti da li je iskren onaj koji tvrdi da mu je Bog Allah te bareke wa ta'ala. I gledajte. Onda im dajte ovima koji su kao iskreni, a ne klanjuju. Onda mu, hajmo im dati ne daj Bože stepene vlija koji bez dijela ulaze u džennet bez dijela ulaze u džennet jer će im se Allah smilovati zbog njihove iskrenosti iako nisu padali na seđdu a ove koji su imali dijela nije ih kazniti zato što su bili neiskreni u njima baš čudna opcija iskren čovjek a ne klanja a ovaj radi djela, a ne iskren, a ide u džehennem. A ova iskren, a ništa neće da radi što mu uzvišeni naređuje. Baš čudna opcija. Kako je moguće da ovi ljudi koji su imali djela, ali nisu bili iskreni, ne ulaze u džennet. A s druge strane, ljudi koji samo izgovaraju šehadet, ulaze u džennet bez djela jedno bez drugog braćo ne ide kako je moguće da nam promakne činjenica da ljudi koji možda danas vidimo da se bore, klanjaju, daju zekat budu radi toga kažnjeni jer nisu bili iskreni moguće i kako u hadisu koga prenosi Abu Hurere I mi vidimo katastrofalnu grešku onih koji brane ljude koji od ovog nemaju ama baš ništa. A one koji imaju dijela pri sebi, mislim jel da nanosioce ove dave, nazivaju raznoraznim pogrnim imenima. Veće je čudo oni koji takve brane dokazima koji su tanji od paukove mreže, onima koji od islama imaju samo ime, dopuštaju opravdanost u svim segmentima njihovog života i zdušno se zalažu da im treba pojasniti, pozivati, a uporno im govore o braku, kamati, lažima, dobrosusjetskim odnosima i tako dalje, što je svakako sa stanovišta šerijata potrebno znati. Potrebno znati, ali tu je i nastao ogroman problem, a on je, bolesniku se nije uspostavila diagnoza da bi se na osnovu nje propisao lijek. Zato ovi ljudi i ne znaju svog gospodara i čine ovolike greške jer ga ne znaju. U prilog tome govori nepobitna činjenica koja je svima nama, pozivačima Allahu, treba biti glavna smjernica u davi, a to je upoznavanje naroda sa gospodarom tog i svih naroda. A nakon tog upoznavanja sa njihovim gospodarom, oni će se nužno podijeliti na dva tabora. Prvi, koji je prihvatio, jer je dobio uput od njihovog gospodara i slijedi upustva koja su naredba. I drugi tabor, koji kaže da vjeruje u gospodara, ali ne prihvata da mu se pokori sa konstantnim opravdanjima, tim i takvima. Moramo reći da lažu, jer mi vjerujemo što nam kaže naš gospodar, Allah te bareke wa ta'ala, jel da? Moramo vjerovati. Kaže uzvišeni u svojoj knjizi La yukellifu Allahu nafsan illa vus'aha Allah nije nikog opteretio preko njegovih mogućnosti. Što je dokaz da ovi koji tvrde da vjeruju Allaha lažu kad se pradaju, da nemaju vremena, da ne mogu jer rade, da ih nešto boli i razna lažna opravdanja samo da ne robuju gospodaru svih svjetova. Allah kaže La yukellifu Allahu nafsan illa vus'aha Nije nas obteretio ničim preko naših mogućnosti. Nemoj da lažeš. Mi vjerujemo Allahu, tebi ne vjerujemo. Položaj srca kod ljudi koji ne klanjaju i tvrde da su dobri duša. Srce je vladar, braćo moja, koji upravlja svim dijelovima tijela. Koristi se njima. Svi ga služe, okružuju, dok se ono nalazi u centru svini. Jel da? On je najbitniji od svih dijelova tijela. Tu nema sporenja. U njemu je opstanak života. Izbor je ljudske snage. U sebi sakuplja razum, znanje, blagost, snagu, plemenitost, strpljenje, mogućnost, ljubav, želju, zadovoljstvo, srđbu i ostala svojstva potpunosti. Tako da su svi vidljivi i nevidljivi organi kao njihova snaga u istinu samo jedna od vojski srca kojim je general, je tako? Pa, pa je oko njegov senzor kojim otkriva slikovne predmete kada vidi neku stvar, odmah srcu dostavlja. Tako zbog čvrste snage i sprege između oka i srca i ostalih udova, ono što se čvrsto usadi u srcu, to se odrazdi i u oku i na ostalim dijelovima tijela. Pa je oko ogledalo koje otkriva ono što se nalazi u srcu, onome koji to gleda, razmatra, kao što je jezik pokazatelj onoga što se želi čuti iz srca. Zbog toga Allah te bareke o tala na mnogo mjesta u Kur'anu zajedno spominje ova tri čula, kao što su njegove riječi, kako kaže uzvišeni, inna sama vol basrava fuade kullu ulajke kan anhum nas ula. I sluh, i vid, i razum, za sve to će se zaista odgovarati. Za sve inna sama, za svi sluh i vid i razum za sve to će se zaista odgovarati također Allah te barke ta'ala zajedno spominje srce i vid u riječima i da mi srca venu kallibu af idete hum i da mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti i da neće vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali i da i nećemo ostaviti da zavladi svoju lutaju smeteni Kako neko uopšte može pomisliti da kaže da je srce onog koji ne roboje Allahu srce predanog, iskrenog i pokolnog muslimana i povrst svega da je upućeno i ono kojim će se Allah smilovati.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 Doćim, ako se vladar iskvari, iskvari će se i njegova vojska. Ko mi može reći da čovjek koji sluša svoje srce kaže da je dobar, da mu je iman u srcu, kaže da njegovo srce nije htjelo da naredi rukama i glavi da padne na seždu gospodaru nebesa i zemlji. Da je taj čovjek iskren. Šeh Ustav Ibn Tejmira i Meula kaže, kada bi pretpostavili da neki ljudi u svojim fetama dođu poslaniku ali i i kažu, mi svojim srcima vjerujemo da je istina sa čime dolaziš i potvrđujemo i jezicima šehadet, ali ti se nećemo pokoravati u bilo čemu što narediš ili zabraniš Može li razumna osoba pretpostaviti da bi poslanik Islama rekao takvima? Vi ste vjernici potpunog imana. Ne vallahi. Kaže Šeulhamim, te im je dalje. Svaki musliman nužno zna da bi poslanik Salavaju Selem rekao njima Vi ste najveći nevjernici u ono sa čime sam ja došao, te bi udarao njihove vratove. Kaže uzvišeni, fejentabu veqamu sala, vate uz zekate, veqvanuhum, veqvanukum, fit dini vano fasilu l'ajati li qavminja ya'lamun. Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam povjeri. A mi dokaz objašnjamo ljudima koji razumiju. Je li to Ebu Bekr pogriješio kada je digao sabi na ljude koji su imali puno više nego vi danas? Povodom koga je objavljen ajet ovaj i na koga se odnosi je pitanje oko kojeg se ostavljači namaza trebaju zapitati gdje se nalazi naspram ovih dokaza. Rekao je Enes, njihovo je pokajanje, napuštanje poslušnosti kipovima i prihvatanje pokornosti prema njihovom gospodaru, obavljanje namaza i davanje zekata. Ovaj jasni ajet jeste ajet poput sablje za koji rekao je Dahak bin Zahim, da on derogirao sve ugovore između Allahov poslika svoj stelem i mušrika. Prije nego počnemo, gledajte, <clears throat> sa izlaganjem nekih dokaza sahaba, oni koji su pren, prenijeli na svojim ramenima vjeru i pomagali Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, o dostavljanju objave smatram veoma važnim pročitati stav islamskih učenjaka zlatim slovina ispisanim ako im može biti uzrokom da se ovaj naš umet i naše stvari složi oko ovi stvari ako budemo iskreni kažem s pravom iskren jer ako se oko fetvi ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam ne složimo onda neko od nas laže i nije mu stalo do istine već do mišljenja to jest greške nekog od učenjaka Allah im se smilovao za koju onaj koji slije poslijedi će biti i te kako pitan Allahu moj, posvjedoči da smo dostavili odgovor na sumnju postojanja razilaženja. Čitam fetvu. Ako neko kaže, a takvih je danas more, neki od učenjaka su zauzeli oprećan stav kad je u pitanju kad je riječ o kufru onoga koji ostavlja namaz kažemo takvima citiram fetvu tačno je ali se njihova oprečnost ne prihvata nakon konsenzusa ashaba ponavljam neki od učenjaka su zauzeli oprečan stav pitanje kad glasi kad je riječ o kufru ostavljača namaza Kažemo takvima, tačno je, ali se njihova oprečnost ne prihvata nakon konsenzusa ashaba, a njima tražimo opravdanja. Kome? Tim učenjacima koji imaju oprečna mišljenja. Allah im se smilovao, jer ulema smatra da ukoliko postoji govor jednog ashaba, ukoliko postoji govor samo jednog ashaba u određenoj meseli, da je njegov govor dokaz ukoliko mu nije oprećan niko od ashaba. Ponavljam, da ukoliko postoji govor samo jednog ashaba u određenoj meseli, da je njegov govor dokaz ukoliko mu nije oprećan niko od ashaba. Pa kakav je tek onda slučaj sa meselom u kojoj jedan ashab pripisuje govor svim ashabima u vremenu poslanika, ali i selam. Zatim, nakon toga, jedan od tabina prenosi njihov konsenzus i nalazimo govor više od 15 ashaba koji to kažu, a kojima se ne zna oprečno mišljenje. Imam Ahmed prenosi konsenzus ashaba u meseli gdje je njihov broj manji od ove kada je izdao fetu o učenju tekbira 10. zulhidžeta od jutra dana Arefata pa do zadnjeg dana Tešrika, pa je bio upitan šta ti je dokaz? A Imam Ahmed je rekao, konsenzus Omera, Ali je Abdullah ibn Mas'uda i Abdullah ibn Abbas. Usul imam Ahmed 350 i druga strana. Šta više, imam Ahmed je smatrao izlaženje iz okvira govora različitih od Asaba govorom Novotara pa je upitan. Da li čovjek može izaći iz okvira govora Asaba kada se oni raziđu? Pa je rekao, šta misliš ako su složni? Da li iko može izaći iz okvira ovog govora? Ovo je ružan govor, govor novotara. Niko ne može izaći iz okvira govora ashaba kada se raziđu. Pa da li, braćo moja, draga, razuman čovjek može reći da je dozvoljeno izaći iz okvira govora po kojem se prenosi konsenzus ashaba ili ono što je upućeno, upućuje na njega? Kada se izlazak iz okvira njihovi različiti stavova smatra govorom novotara. Da vidimo koga to naš gospodar naziva iskrenim وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة النار جميع وما أمروا إلا ليعبدوا الله da se samo Allahu ibadet upućuje. U korektom prevodu stoji klanja? Ne. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ da se samo Allahu ibadet upućuje muhlisina lahu din iskreno i pravovjerni vjera ispovijeda i da se hunefavi yuqimu salah da se molitva obavlja namaz da se klanja i da se tamo stoji uh, milostina ovdje wa yuqimu salah wa yu'tu zaka ovdje uh, i, i da zeka daju a to je وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ A to je ispravna vjera. Iskrenost je srce, ono koje zna šta šehade znači i primjenjuje ga u svom životu. Iskreno ispovjedanje vjere je opisano u ajetu. Prvo, svi ibadeti da budu upućeni samo Allahu te bareke odala, vama umiru ila ja'budu Allah, samo ibadeti Allahu, pa zatim da budu iskreni kao što su to radili pravovjerni, zatim namaz, zatim zekat, I to je vazalike dinu kajbe. I to je ispravna vjera. Kako vjera može biti samo izgovaran šehadet? Kako onda može biti iskreno, a bez svega nebrojanog? I bez zekata? I bez uluhijeta? Jel tako? Kako može biti iskreno i tvrditi da je to ispravna vjera, bez zekata? Kad uzvišeni kaže, vazalike dinu kajime, šta? To je ispravna vjera. Ko je? Šta je ispravna vjera? kako kaže uzvišeni وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَايَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَ To je ispravna vjera. Koja? Da se samo Allahu ibadeti upućuje iskreno, kao pravovjerni, vjera ispovjeda, da se nama sklanja milostiva, to je zeka da se daje. Zalike dinu kaime. To je ispravna vjera. Kako onda može biti iskreno, a bez ovoga nabrajano? Bez namaza? bez olohijeta, bez zakata, kako može biti iskreno? Uzvišeni kaže drugčije. Uzvišeni govori istinu. Oni lažu. Sad ćemo pročitati ajed gospodara Tebara Kretala, u kome se ukazuje na kufr onoga koji tvrdi da je vjernik došavši sa potvrdom srca i jezika, ali bez dijela tjelesnih organa. وَيَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَوْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لن تكون آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانهم خيرا onoga dana, kaže uzvišeni, kada neki preznaci od gospodara tvoga dođu, ni jednom čovjeku, ovdje sto, u koruptovom prijevodu stoji čovjeku, ali ovdje došlo nefsen, znači ni jednoj duši, ne, e, šeju sama, ako se tu ispravno Allah ti dao svako dobro, ovdje u koruptovom prijevodu stoji onoga dana kada neki preznaci gospodara tvoga dođu, i ni jednom čovjeku, ne, ispravno je, jer ovdje stoji u ajetu napsan imanuha nijednoj duši neće koristiti lam takun amenet min kablu evu kasebet fi imaniha hajra nijednoj duši neće koristiti to što će tada vjerovati ako prije nije vjerovala ovdje u kortovom stoji vjerovao vjerovala ili ako nije kao vjernik kako dobro uradila Ajet ukazuje da prije dolaska neki od preznaka jednoj duši neće koristiti iman sve dok svoje vjerovanje ne potvrdi djelom. Ajet ukazuje na to da se tada neće koristi osim onaj koji je spojio vjerovanje i činjenje dobrih djela koji su stvari šta suština uh, imana kod ahlu suneta i džemata.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 Slušajte dobro. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi. Kaže innama. Riječ innama, braćo moja, E, znači u arapskom isključivo samo to znači obratite pažnju inne mel mu'minune inne ma znači samo to samo ovo ništa drugo samo ovo što znači pravi vjernici su jedino oni koji innama mu'minune znači innama rekli smo isključivo jedino samo ovo samo ovo je šta ovi innama mu'minune allazina amenu billahi wa rasuli pravi vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha i u poslanika thumma lam yartabu i poslije više ne sumnjaju وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم i bore se na Allahovom putu fi sabilillah fi sabilillah ulaihi humu sadikun imećima svojim životima svojim oni su iskreni ulaihi humu sadikun riječi nema kako smo rekli znači e, da su pravi vjerici jedino isključivo oni koji su detaljno upisani u ajetu znači iskreni jedinovi koji su innema zato smo rekli ono na početku innema znači isključivo samo ovi su pravi iskreni vjernici oni koji su opisani u ajetu i niko više mimo njih dakle istinski iman i vanjskom manifestacijom imaju vlasnici jedino oni koji vjeruju u Allaha i poslanika riječima, dijelima, uvjerenjem pritome nimalo sumele mirtabu ne sumnjaju i ne kolebaju se zbog svega Allah kaže u lajke humu sadikun oni su iskreni kako može onda čovjek koji nakladja biti iskreni ne vallahi thumme lem yartabu oni ne sumnjaju ajet govori da su djela ovaj ajet thumme lem yartabu govori posle više ne sumnjaju da su djela sastavni dio imana Pa zar onaj koji je islama ima samo ime, u stvari zbog sumnje i ostavlja dijela, on sumnja. Nadajući se da će biti spašen iako radi ovdje na dunjalku što god mu se čefni. Niko neće moći da prevari Allaha za veđel svojim lažnim izjavama braću i sestre. u vjerovanju onako kako im paši. Takvima Allah te barke od tala kaže Reci Kul, kul atuallimuna Allahe bi bidinikum, kaže reci, zar vi da obaveštavate Allah o vjerovanju svome, kad Allah zna sve što je na nebesima i na zemlji. Allah sve zna. Wallahu bi kuli še Allah sve zna. Kako ćeš? Kako da onda ti lažeš Allaha? I pogledajte, zašto je to došlo sumne lem jer tabu, poslije više ne sumnjaju. Pa onaj kad kaže da vjeruje u Allaha i njegova poslanika, on odma briše sumnju čime dijelima i bore se na Allahovom putu. Mođahidu bi jem valim anfusim. Zašto? Pa da bore se upravo zato što ne sumnjaju i daju svoje živote i mece. Zašto? Ulajke homo sadekun. Oni su iskreni. Ono sumnjali im tabu, više ne sumnjaju. Nagrađeno im je. Čime? Time što je Allah nadahnuo uputio ih na dijela zbog koji će e, zaraditi, koja će biti sebe Allahove milosti. I oni su u lajke humusadikun. Oni su, kako kaže uzvišeni, iskreni. Da vidimo kakav je namaz munafika. Kaže Allah, tabaraka wa ta'ala, Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna wa la yadhkuruna Allaha illa qalila Lice mi misli kaže Allah tebarak ve Innal munafikune yukhadi'un Allah. Oni misle da će Allaha prevariti. On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju na namaz, kada hoće da klanjaju, dižu se lijeno, nevoljko, mrsko im, samo da se pokažu pred svijetom. A Allaha gotovo da i ne spomenu. La ilaha illa. Ako pravdamo one koji ne klanjaju iskrenom ljenošću, oni to ne rade iz ljenosti, ali su iskreni. Kako to da ovi koji klanjaju, a to rade lijeno, tromo i nasilu, znači klanjaju, I upravo što to radi lijeno i tromo, zato jesu munafice. Zato što klanjaju tromo i lijeno, samo da i svijet vidi. Zato su munafici. Pa kako će onda ovaj koji ne klanja da ga opravdamo iskrenom lijenošću? La havla vala kuvete ila bila baš čudna opcija. A šta je lijenost? Nego dokaz da u srcu ne postoji ljubav i težnja prema tom namazu a da im je u srcu bilo ljubavi prema Allahu i onome što on zapovjeda i voli i onome što jeste kod njega te barke otala i da su imali imana pa ne bi se ljenost ni pojavila u njihovim srcima te stoga njihova tvrdnja da nema Boga osim Allaha pokazala se šta? lažnom stoga njihova tvrdnja tvrdnja da nema Boga osim Allaha se pokazala šta? lažnom kao što je Šeulisan Intemi rekao za la ilaha illallah je uzvišeni stvorio ljude Allah je stvorio džine, Allah je stvorio mizan, Allah je stvorio nebesa i zemlju i za ovo je uzvišeni Allah, naš gospodar, pripremio sudji dan, sve zbog la ilaha ilallah. Nakon dolazi toga dolaze četiri druga stuba islama ili rukna islama namaz, post, zekat i nač ali zadnja četiri dolaze u praksu tek nakon što je šehadet la ilaha illallah Muhammed Rasulullah prvi temelj bio proglašen obznanjen jer je to asl, osnova svih temelja zato je veoma važno shvatiti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah riječi zbog koji je Allah tebareke stvorio svaku stvar Zato je veoma važno ovo shvatiti, braćo moja i sestre. Ovo nije igra, vallahi, nije mi cilj da se s nekim igram, vallahi, nego da se ovo poruči ljudima koji ne klanjaju. Da ih pozivamo, panite Allahu na seždu, nemojte bez namaza na sudnji dan, nemate kud pred Allaha za veđer. Mi želimo samo da vam pomognemo, vallahi, to nam je obaveza i ne smijemo da vam lažemo da ulazite u dženet nikako, a nemate ništa od dijela, la ila ila ila ne smijemo ne smijemo gospodano naređuje ovo nam također pokazuje da čovjek ako ne razumije la ilaha ilallah muhammedu rasulullah, i dalje van okvira islama jer samo puko izgovaranje šehadeta njegovim jezikom braćo moja i sestre ne znači apsolutno ništa sve dok ne razumije stvarno značenje ovoga što šehadet od njega traži zato postoje šartovi la ilaha ilallah to učimo mi ćemo vidjeti da židovi i kršćani također kažu la ilaha ilaha ilaha, tako? Jest. Ali su oni nevjernici, a ne muslimani. Iako će nekom izgledati čudno, jel da? Ovo je istinito, braćo. Da, da, da, istinito. I židovi i kršćani kažu da postoji samo jedan Bog i da nema drugog Boga sem njega. Arabska riječ za bogažanstvo, el ilah ili Allah, jel tako? Znači šta? E, tako ćete vidjeti da židovi kršćani koji govore arapskim jezikom, jel da, u Siriji, Libanu, i slično svoga Boga zovu kako Allah i kažu da je on jedini Bog to jest i oni kažu la ilaha illa Allah iako mu čine širk i ne priznaju ni njegovu zadnju objavu ni njegovog zadnjeg poslanika pa su zato šta nevjernici pa su zato nevjernici ovo je zato što oni kažu la ilaha illa Allah svojim jezicima jezicima ali njihova dijela nisu usklađena sa onime što njihovi jezici govore. Iz istog ovog razloga musliman mora da zna bez imalo sumnje i da svati značenje La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Veoma je važno znati kako se sprovede la ilaha illallah Muhammed Rasulullah u našim životima, odnosima i vladanjima, poslovima i našim djelima. Trebamo shvatiti kako su ashabi shvatili značenje la ilaha illallah. Wallahi, hajmo se vratiti kod ashaba. Njih 15 konsenzus, kako kažu, tvrde da čovjek koji ostavi namaz da nije musliman. Pa ko se smije razići sa njima, subhanallah. Ajmo se vratiti na ashabe, vallahi, evo lijeka. Vallahi, evo lijeka, ajmo se vratiti među naše ashabe, radi Allahu anhum varadu an, oni koji su vjerno donosili din i pomagali Rasula, alaih salatu wasalam. Allaha mi jednog jedinog. Nije nam bitno ko će voditi, ko će voditi davu i umet, ali dajte, vratimo se ashabima i to je ključ problema, tako mi Allaha jednog jedinog. ajmo u njihove džemate zaviriti, ajmo i poslušati, to nam je obaveza i Rasul Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i nećemo se razilaziti. Nećemo se vallahi razilaziti. Biće biće hajde. Veoma je važno znati da se la ilaha illallah mora sprovesti u našim životima i djelima. Značenje kako su svadili ashabi ovog šehadeta od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem po prvi put pozvao ljude u tauhid u jednoću Allaha te Tebara ta'ala, oni su bili zapanjeni da vide nekoga kojim to govori. Da njihovi bogovi i doli postanu jedan bog. Ljudi su mu rekli da će se Arapi, pa čak i ne Arapi, boriti protiv njega zbog poruke koje im prenosi. Ovo oslikava da su čak i mušnici znali kako je ozbiljno značenje riječi La ilaha illallah i da su znali kakve su posljedice koje bi te riječi donijeli Allahovom poslaniku sallallahu alihi wasallam prije nego što je Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam data objava, on je bio poznat kao je sidik. Jalamin, istino ljubivi, kao što je bio poznat zbog svog poštenja i lijepog ahlaka, ali kada je jednom rekao la ilaha ila la, stvari su se za njega i za svakoga kogod mu je povjerovao okrenule odozgo nadole na, na prvi pogled. Oni su bili mučeni i proganjani, a neki od njihovi asaba su bili čak i ubijeni. Bilal, Jasir i njegova familija, Allah zadovoljan bio svima njima, su odlični primjeri kako su prvi muslimani bili tako čvrsti u svom vjerovanju u uzvišenog gospodara Tebare Kevoteala i kako su kjafiri mučenjima svih vrsta pokušavali da ih odvrate od Islama, od šehadeta la ilaha ilaha Muhammedu Rasulullah. Prvi razlog zbog koga su ljudi od Kurejšija ovo činili muslimanima je bio to što ako bi ljudi iz plemena Kurejš počeli da vjeruju u ovu poruku la ilaha ilala onda bi to značilo da sve koristi koje su oni dobijali od njihove lažne religije treba da budu poništene njihove visoke pozicije u ovom svijetu bi trebale da nestanu vođe bi trebalo da postupaju u skladu sa voljom uzvišilo gospodara kao rezultat toga la ilaha illallah muhammedur rasulullah je bila direktna pretnja tom društvu neznabožačkom džahilijetskom i njihovim zakonima i njihovom narodu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista je Allah džehenemskoj vatri zabranio čovjeka koji kaže la ilaha illallah muhammedur rasulullah želeći tim Allahov lice hadis bilježi Buhari i Muslim Vati ibn Samit radi Allahu an je plenio da Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao ko posvjedoči la ilaha illallah koji nema druga i da je Muhammed njegov rob i poslanik i da je Isa Allah rob njegov poslanik riječ njegova koji je dao Merijem i duh od njega te da je džennet istina i da je džehennem istina Allah će ga uvesti u džennet kakva god mu djela bila hadis eh, bileži Buhari Allaho poslalik sallallahu alaihi sallam kaže naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče la ila ila la muhammedu rasulullah i dok ne poču klanjati namaz i davati zekad kada to uradi od mene su kada to urade kaže Muhammed ibn Abdullah Posljednji Allahov poslanik, od mene su sačuvali šta? Svoju krv i svoje metke, osim u slučaju kada to, to pravda Islama zahtjeva. A obraću im je kod uzvišenog Allaha. Hadis bilježi Buhari. Važnost objašnjavanja svega ovo ga je bila da bismo mogli shvatiti osnovne e, e, koncepte islama ili glavne stubove islama. Čovjek može vidjeti da postoji razlika između la ilaha ila la koji izgovaraju ljudi i danas i la ila ila la svačine od strane Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih asaba. Danas vidimo da su ljudi napravili biznis od šehadeta la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. Oni jedu, piju, ispavaju od la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah pa ipak ne vidimo da je jedno od njenih značenja utemeljeno u njihovim stvarnim životima danas vidimo mnoge takozvane ljudi od znanja kako su srećni da izgovore la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah ako će time zadobiti izgradnju džamije ili sebi položaj ili izvući neku dunjalušku korist ali vidimo da oni neće izgovoriti to jest sprovesti prevesti ovaj šehadet ako su u strahu od gubljenja svog posla i metka, statusa ili položaja gospodara našu put i ovaj narod i nas zajedno. U svim ovim momentima oni će sakriti pravo značenje šehadeta la ilaha ila la. Ovo je danas više nego očito i više nego jasno. Kada treba da se primjeni šehadetu dijelo, oni ga sakrivaju. Iz ovog razloga mi moramo našu vjeru La ula ila ila la Muhammed Rasulullah Mjeriti na mizanu ili akide Vagi vjerovanja koju je postavio Allahov postanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam I na kojoj su se vagali ashabi Allahova postanika sallallahu alaihi wasallam I sve ovo bismo trebali staviti na vagu i vidjeti koliko je to dobro u poređenju sa akidom koga Ešarija, Maturidija, ovoga ili onoga, ili onoga džemata, ne vallahi, ne tako mi onoga u čije ruci moja žu, duša, sve ovo i sve svoje moramo vagati na vagi i poređenju akide ashaba Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Na primjer, ako vidimo da se danas kršćani i židovi slažu sa islamom, onda je sa islamom nešto loše, vallahi je tako, onda nešto nije u redu sa našim islamom, jer nam Allah kaže uzvišeni u Kur'anu وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ nikad وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ nikad neće židovi kaže onaj a njemu moramo vjerovat ko ne vjeruje Allahu on je nevjernik u Allaha nikad kaže on kaže on da mi vjerujemo u njega kaže nikad neće ni židovi walan ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى hatta tattabi ملتهم nikad neće židovi ni kršćani biti zadovoljni tobom sve dok vjeru ili njihovog, njihovog milleta ne budeš slijedio ha? pa ako je s tobom zadovoljan onaj za koga uzvišeni kaže وَلَنْ تَرْضَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ nikad neće ni židovi ni kršćani hatta تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ nikad neće biti tobom zadovoljni nikad sve dok ne hvatiš njihovu vjeru Ovo nam pokazuje da ako upadnemo u ovu zamku nevjernika, onda naš islam, pravi izvorni islam, vjera kojom je Allah jedino zadovoljan, mora iskliznuti iz naše ruku. To će nam se vallahi sigurno desiti. Ovo je razlog zašto mi danas vidimo da je pravo značenje šehadeta La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah da bi odgovaralo prohtjevima i strastima ljudi ili je promijenjeno promijenjeno da bi odgovaralo prohtjevima i strastima ljudi mi danas vidimo muslimane koji u džami govore la ila ila la a ubrzo čim izađu oni nestaju i ako neko drugi pokuša da ovo kaže on je nazvan teroristom ili fundamentalistom zato je važno da se svati stvarno značenje šehadeta la ila ila la muhammedu rasulullah u kojoj je pozivao Allahov poslanik, a ne ovaj ili onaj daja, ne ovaj ili onaj šeh, ne vallahi, stvarno značenje šehadeta mora biti u skladu sa onim šehadetom u koji je pozivao Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, i zbog kog su ashabi njegovi bili mučeni gubili glavu. Ako pogledamo istoriju Islama, veoma je jasno da ne može biti poređenje između la, poređenja i između la, ila ila la koji se govori danas i sa onom koja se govorila u vrijeme Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam Danas ljudi žele da šehadet podese svojim potrebama. Wallahi je, braćo i sestre, tako. Wallahi je tako. Prilagođavaju šerijat, šerijatske propise, jasne Allahove dokaze. Prilagođavaju din, tevhid i davu Muhammed a.s. i džemate Muhammed a.s. prilagođavaju ljudima koje ne vole sljedbenike Muhammeda s.a.s. Zašto? Zašto? prilagođavaju svojim potrebama i ne žele da istražuju da bi razumjeli njeno pravo značenje ili pak kako znaju neće da pokažu ljudima stvarno značenje stvarne žrtve vezane da uslove šehadeta la ila ila la su potpuno zaboravljene i ljudi žele samo da pričaju uživaju, odmaraju se i neki prave šalu od svega toga nedavno mi brat kaže prije četiri mjeseca kada je pozivao svog dajđu islam, dajđu koji je govorio nema Boga osim Allah, ali kada mu brat kaže, dobro, primijeni praktično, on mu kaže Allaha mi ovo je istina on mu kaže, kaže meni je šerijat moj dinar i dirhem, tako mi onoga, učio je moji roc, moj ruci moja duša, nakon pa dana taj isti njegov dajđa dobija rak za tri mjeseca umire gotovo, završena misija na Dunjaluku braćo moja ovo nije igra ni zabava završio i umro završio i umro ja sam svog rođaka ja sam svog rođaka prije, pra, prije par mjeseci kada je umirao na posteli došao iako je bio e, e, ovisio kod drogi, iako je pio, uživao alkohol, radio sve što je radio od džahilijeta, ja sam iprak došao na, umrt, na, na samrti i pozivao ga, Allah mi ovo je istina, Allah mi jednog jedinog ovo je istina, pozivao sam ga on je u smrtnim mukama, učio sam u Kur'an i vršio davu rekao sam, rođače, reci la ilaha illallah, reci la ilaha illallah ti umireš, smrti prilazi on mi kaže, tačno, glasno, jasno, ne mogu, nemoj mi više učit Kur'an, ne mogu, ovako mi je izgovorio i nakon toga ispunio su, ispunio su jedinog. ovo su oni koje vi trpate i mislite da su muslimani, a tako mi Allah nisu, ovo su oni koje trpate, nećete da im kažete i da im govorite da mora da klanjaju, da se čuklone širka i zabluda da bi ušli u dženet, evo kako su umirali. A jesmo li mi tek tekvirđe? Jesmo li mi, evo rekao sam vam primjer, koliko se borimo za ljude koji su čita život živjeli u kufru i dalaletu, da im pozivamo da private din, ne bili zaradili nagradu kod gospodara Tebare Kvetala i tako ispunili misiju koju nas ko? Ova ili onaj daje, še zadužuje? Ne, Allah nas zadužuje i moramo. Wallahi moramo, a njega molimo da nas pomogne pomogne da istrajemo. Opće mase muslimana također sebe zaglupljuju da će im sve dok se drže tog šehadeta biti zagarantovan dženet i u tome im pomažu, jel da, ovi Nostrodamusi, kako kaže moj šej, šejh Abu Idris, Allah ga nagradio svakim dobrim Nostrodamusi sa crvenim fesovama, fesovima na glavama, kažu za garantovan dženet samo plati i da nikada neće ući u džehennem i mnoga druga slična vjerovanja. Oni pokušavaju da zarade dženet uživanjem u dunjalku i udovoljavanjem kafira, zulumčarskim režimima, tiranskih vladara. Ovo nas vodi, braćo moja, u propast ovo nas vodi u nerazumijevanje šehadeta la ilaha ila la zato ovo e, moramo provjeriti dobro dokaze vezane za ovo pitanje i stvarno e, pokušati da se potrebimo studirati i činiti sve kako bi ovo pitanje suštine svjedočenja da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov postanik istražno do temelja ako utemeljimo osnovu vjerovanja la ilaha ila la Muhammedur Rasulullah onda će nas to dovesti do toga da budemo džemat Allaha mi, ako utemeljimo ispravno ovu, doveše nas do toga da budemo džemat, onda to dovođe i pokolnosti njemu u sladu sa Kur'anom i sunnetom, onda do hijri i konačno do džihada. Ovo je bio, bio put Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sellem, i ovo je način na koji će Islam biti ponovo utemeljen u sladu sa slavnim hadisom Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sellem, u kome je on rekao, Islam je počeo stran i čudan i vrati se čudan. To je ovaj gulava, jel Pa obraduj strance čudake. Dakle, ovo je bio put Allahovog poslanika sallallahu alaihi vselem i ovo je način na koji će Islam biti utemeljen. U džematu će svako tijelo imati istu akidu pod istim vođom kao što je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gdje će ljudi slušati ovoga vođu a onda učiniti hijđru kao što se činili asabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a onda voditi džihad na Allahovom putu na svim poljima i džihad koji se neće zaustaviti do sudnjega, do sudnjega dana upitan je šejh, šejh Ibn Baz Rahimehullah da li su dijela da li su dijela tjelesnih udova uvjet potpunosti imana ili uvjet njegove ispravnosti kaže rekao je šejh Ibn Baz Rahimehullah što se tiče dijela tjelesnih udova poput posta, sadake i zekata to su dijela koja potpuno potpunjava iman. Ako se takva djela ostave, ona budu uzrok slavljenja imana. Međutim, što se tiče namaza, pa njegovo ostavljanje i odbacivanje jest je kufr, dakle, ovo djelo nije kao prethodno spomenuta šehi je napravio razliku, jel da? Stoga, kada čovjek čini dobra djela, to je od potpunosti imana. To je od potpunosti imana. Šehi Ramehula, Usemin, je upitan od strane katarske uprave Daveta, Kaže, pitanje glasi, postavljeno šehu Seminu, rahimehullah. Čovjek kaže, la ilaha illallah, iskreno, iz svog srca, vjeruje svojim srcem, predano i pokorno, ali pored svoje mogućnosti ne radi ništa svojim udovima ili takav u okrilju Allahove volje ili je nevjernik. Kažem, šejh kaže, alhamdulillahi rabbil alemin, ako ne klanja, onda je nevjernik, kafir, makar izgovarao la ilaha illallah jer kada bi bio iskren u la ilaha illallah tako mi Allah kaže šeho temi rahimahullah ne bi ostavio namaz jer je namaz ponaj među čovjeka i Allaha azzaveđalla Dokaz iz Kurana i Suneta kaže dalje Šeutemin, te ispravno rezoniranje i konsenzusa shaba kojeg prenosi nekoliko učenjaka ukazuju da je onaj ko ostavi namaz nevjernik, vječno će boraviti u džehennemu i takav nije u krilju Allahove volje. Mi to nismo rekli tak tako, kaže Šeutemin dalje. Mi smo to rekli jer na to ukazuje Allahov govor, govor njegovog poslanika i govor ashaba oko kojeg postoji, prenosi se konsenzus. Abdullah Bešakir kaže, a sabi nisu smatrali ostavljanje nekog dijela kufrom osim namaza. Konsenzus ashaba da je onaj ko ostavlja namaz kjafir nevjernik. To prenosi Hafiz Mrhavehi Rahimuhula, a on je poznat imam. A što se tiče ostali dijela, ukoliko ju čovjek ostavi, on daje u okrilju Allahove volje. Ako, na primjer, ne daje zekat, on je u okrilju Allahove volje, to zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao onda kada je spomenuo kaznu onoga koji je uskratio zekat sve dok ne vidi svoj put ka džennetu ili vatri a poznato je da kada bi takav bio kafir ne bi imao puta ka džennetu isto tako posti hadž ukoliko je čovjek, ukoliko je čovjek ostavi on ne postaje nevjernik već i u okrilju Allahove volje međutim on je kao takav grešni naj, najgrešni Allahov rob kaže šejh Usemin rajmehullahu ta'ala ta Pitanje, šehu Seminu, kakav je propis onoga koji se pripoji nekom džematu ili islamskoj partiji? Kaže šehu Semin, rahimehullahu ta'ala. Što se tiče onoga ko se pripoji onome ko je na putu Selefa, takav je na istini. Ponavljam, pitanje i upitanje šehu Semin, šehu Semin, rahimehullahu Što se tiče kakav je propis onoga ko se pripoji nekom džematu ili islamskoj partiji, kaže šehe Usemin Rahimehullah, što se tiče onoga ko se pripoji onome ko je na putu Selefa, takav je na istini, sve oprečno tome je samo podvajanje. U hadisu, kojeg je puno učenjaka ocijenilo vjerodostojnim, stoji da će se ovaj umet podijeliti na 73 skupine. Kaže Šehu Stemin dalje, sve će biti u vatri osim jedne, pa su pitali, Koja je to skupina? Pa je rekao, to su oni koji su na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Dominantna i potpomognuta skupina jeste ona koja je na menheđu Selefu Saliha, koja se ogleda u vjerovanju srcem, izgovaranju jezikom i radu udovima. Završen citat, šejh Usemin Rahimehullah. Šejh Usemin Rahimehullah. Draga moja braćo i sestre, halalite mi što sam odužio, kako sam i rekao na početku, dugo, mi je, dugo sam pripremao ovo, tema mi je bila, iskreno rečeno, izuzetno teška, Allaha molim da mi oprosti, ako sam negdje pogrešio, to je od mene, Allaha molim da mi oprosti, ja sam zamolio šehove da, da budu prisutni, kako bi mogli da reaguju, Allah im dao svako dobro i da me isprave, a i vi braćo isto tako, normalno ja prihvatam, Allah vas nagradio svakim dobrim. Allah te bareke u ta'ala molim da se koristim prvo ja od ovog, a zajedno i vi sa mnom. Ono što sam pogodio to je od Allaha te bareke u ta'ala, a što sam pogrešio to je od mene i od šetana. Allaha molim da uputi Bošnjake napravi put. Allah molim da uputi sve ljude. Molim Allah te bareke utala da nas uputi na akidu ahli sunata vol džemata, akidu ashaba Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam, akidu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da nas uputi na dijela kojima će on biti zadovoljan čim sebebom ćemo zaraditi njegovu milost te bareke utala. Allah molim da vas obila to nagradi. Halalite mi samo sam odužio. Molim Allah da vas nagradi svakim dobrim. I molim Allah da nam oprosti grije koje smo počinili u svijesu nesu, da nas sastavi sa poslanicima, šehidinima i sa, im, sa, sa iskrenim robovima. Subhaneke Allahome ve bihamdik, ašadu an la ila anta stakurke, vajto bolik. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala, wa barakijatu, braćo moja i sestri.